Alrighty, so we are in uh, Joshua chapter 13 this afternoon. And so uh, go ahead and turn there. just to give you guys a little heads up, we're not going to actually read the whole chapter. Csak hogy előre megmondom, hogy nem fogjuk elolvasni um, az egész fejezetet. We're just going to read actually just a few verses. Csak néhány verset. But uh, I believe that the Lord has a strong message for us. De hiszem, hogy Istennek erős üzenete van And then we will really quickly we'll run into uh, chapter 14 as well. És nagyon gyorsan belemegyünk a 14-es fejezetbe um, And, and so just uh, get ready for that. Tehát készüljetek arra is. Um, you know, so, this book is just such a powerful book. Ez a nagyon erőteljes könyv. And I just pray that um, once again the Lord would just use this book to minister to our hearts. És imádkozok, hogy Isten ezt a könyvet használja arra, hogy a szívünk felé szolgáljon. I am too old. Én túl öreg vagyok. Sometimes we might hear that. I am too old. Néha hallhatjuk ezt, hogy én túl öreg vagyok. Of course, you guys are all looking at me and probably laughing. Most talán rám néztek és röhögtök. Because uh, clearly I am not too old. <laughs> Ez én nem vagyok túl öreg. Uh, you know, I'm pretty young guy. I'm only 35. Elég fiatal vagyok, csak 35 vagyok. Trapped in a 15-year-old body. Egy 15 éves testben ragadva. Uh, you know, but but for some of us that um, perhaps are older. de néhányok, akik idősebbek. You know, we might actually have that excuse where we might say, oh, you know what? Oh, I am too old. Azonban lehet, hogy megvan az a kifogás, hogy ah, tudod mit, én túl öreg vagyok. And for us that are younger, we might think of an elderly person like, ah, you know what? I am really far from that, so I don't have to worry about that yet. És így, tehát fiatal emberként ránézhetünk egy ilyen idős emberre, és akkor, hogy ó, még több messze vagyok attól. And, and, and then also for us though that are older, But we might be laughing at that and saying, oh, these poor young guys. <laughs> Ah, they don't know. They're going to be old like us in a few years. <laughs> and you know, and, because that's really how it is. Time does go very fast in our lives. Mert ez történik, hogy az idő tényleg gyorsan megy az életünkben. But and here's the thing is that I have a question though for us. When it comes to serving the Lord, De van egy kérdésem számunkra, hogyha az Isten szolgálatáról van szó. What is Are we open? Mi nyitottak vagyunk? Or do we also have the excuse, well, I'm too old? Vagy nekünk is megvan a kifogások, hogy én túl öreg vagyok. Maybe some of us we might say, oh, you know, we might think of us as being too young. Vagy túl fiatal vagyok. And though the emphasis today is more on the elderly, és bár a hangsúly az ma az idősebbeken Let us not forget that in the Word of God we see many men making excuses on why God couldn't or shouldn't use them. De rengeteg példa van az Ószövetségben az emberekről, akik mindig kifogásokat hoztak fel, hogy miért nem tudja őket Isten használni. God desired to use Moses. Isten Mózes akarta használni. And Moses' excuse wasn't that he was too young or too old. Mózes kifogása nem az volt, hogy túl fiatal vagy túl öreg. But his excuse was, well, I'm not eloquent of speech. De az ő kifogása az, hogy nem tudok elég szépen beszélni. Jeremiah. He had the excuse that, ah, oh, you know what, I am young. Too young. Az ő kifogása az, hogy túl fiatal. And, and, and, and so in that sense, once again, we might have that be our excuse. For some of us, it might be, well, I can't really speak that well, so can't really allow God, God can't really use me. És tehát néhány, is ez lehet, hogy hát én nem tudok olyan szépen beszélni, és nem tud engem használni. For some of us, it might be, well, I'm too young, and so therefore God, He can't use me. Vagy néhány, ó, én túl fiatal vagyok, tehát Isten nem tud engem használni. But today we're going to read the example of Joshua. De ma Józsué példáját fogjuk olvasni. And we're actually going to, and once again, we're going to put the emphasis on the elderly. És ma hangsúlyt azt az idősebbekre tesszük. Because, you know, it's funny, we do a lot uh, for the youth. <laughs> um, for instance, uh, even in Sopron on Sunday nights we have youth night. Mert például Sopronban van vasárnap este ifi. Uh, I hate to say it, we've actually never had elderly night. nem, nem szeretem ezt mondani, de soha nem volt ilyen, ilyen idősek Yeah, yeah, like idősek alkalom yeah. or idősek este. Yeah. You know, no. You know, it's all like a lot of times we put so much emphasis on the youth. and, which is good. Nagyon sokszor a hangsúly ez a fiatalokon van, ami nagyon jó. But you know, at the same time, may we understand that, yeah, you know, there, even if we are elderly, even if we are older. De ugyanakkor értsük meg, hogy bár idősebbek vagyunk. I pray that that would never be our excuse to say, oh, that's why I can't be used by God. Ez ne legyen kifogás, hogy Isten engem nem tud használni. And so we read in the text, and it says, we read this in the very first seven verses of chapter 13. Tehát a 13-as fejezet első hét versében ezt olvassuk. Amikor Józsui megöregedett és megvénült, ezt mondta neki az Úr. Te megöregedtél, megvénültél, pedig még igen sok birtokba veendő maradt az országban. Ez van még hátra az országból. A filiszteusok egész területe és a Jesúriaké, Jesúriaké, igen, Mint Az Egyiptomtól keletre fekvő terület, Sihortól észak felé a Kánaánhoz tartozó Ekron határáig Filiszteusok öt fejedelme a gázai, asdódi, askelóni, gáti és ekróni. Továbbá az avviak, délen a kánaániak egész völgye, és a szidóni meára egészen a fékig, az emóriak határáig. Azután a Gebaliak földje és keleten az egész Libánon, a Hermon hegy, hegység lábánál fekvő Bálgáttól egészen a Hamáti útig. A hegység egész lakossága a Libánontól Miszrefót, mint az összes szidóni, és magam üzöm ki őket Izrael fiai elől. Oszd csak is orsvetéssel Izraelnek örökségül, ahogyan megparancsoltam neked. Most azért el ezt a földet örökségül a kilenc törzs és Manassé fél törzse között. So the theme of today's study is you're never too old. Tehát a mai tanítás témája, hogy te soha nem vagy elég idős. Joshua, he has accomplished a lot in his life as we have read. Tehát Józsué rengeteg mindent elért az életében, ahogy olvastuk is. He has led many great victories. Nagyon sok győzelmet vezetett. And, and though now we see that he is old. És most látjuk, hogy öreg. And he was old. És tényleg öreg. You know, what? and that's no problem. Even God admits to him. God says, you know what, you are advanced in age. <laughs> but, but God doesn't say, okay, Joshua, you're advanced in age. De Isten nem azt mondja, hogy oké, okay, Józsué, te megöregedtél. So how about you just go over there and relax the rest of your life? Akkor miért nem kicsit arrébb, és csak pihenj az életed hátra He doesn't say that. Isten nem ezt But what does he say? He says, you know what, there is much work to still be done. Very much land yet to be possessed. hanem azt mondja, hogy még mindig egy csomó munkát kell elvégezni, and, még rengeteg földet kell kiosztani. And here's the thing, it's true, like even in our lives, yes, we might be retired from a job és ami életünkben is lehet, hogy mondjuk nyugdíjba mentünk egy munkából. But just because we're retired from a job does not mean that we are now retired from the Lord. De csak azért, mert még nyugdíjasok vagyunk, nem azt jelenti, hogy az Úrból is nyugdíjba mentünk. We are not retired from serving the Lord, still, you know, giving our lives over to Him and just seeing how He desires to use us nem, tehát abból nem mentünk nyugdíjba, hogy azért odaadjuk neki, vagy abból, hogy ahogy minket akar használni. Please understand that God, no matter our age, and of course even for us elderly, please understand that God, He still has work for us to do. És Isten teljesen hogy most mindenki, valaki hány éves, még aztán mi idős, mi idősek is, még mindig van munka, amit el kell végezni. That there, even in our lives, there is still a lot of land that needs to be possessed. Mert az ő életében is rengeteg földet kellett el, ö, like it needs to be taken. Yeah, I know What, I just don't know the Hafiyah. Uh, <laughs> Afghani. yes. Um, you know, it's interesting because it, it, I, find it interesting is actually even as we've been going through uh, in Kop, uh, Kapuzbar, in Shofran, Samuel. Sámuel And if you will actually turn with me to chapter 17 of 2 Samuel. And <clears throat> we're going to read of some men. Akkor olvasunk néhány férfiról. But we're gonna read of one man specifically. De olvasunk egy férfiról, ö, pont, ö, tehát így. Tehát egy férfiról fogunk olvasni. Chapter 7, verses 27 through 29. Tehát 17 and... Uh, 27 through uh, 29. 27-29-ig. Amikor Dávid Mahanaiba érkezett az Ammóni rabbából, való Sóbi, Náhás fia, a Bárból való Mákir, Amir fia és a Giládi Rogelimből való Barzillai. Ágynemű tálakat és cserépedényeket, búzát, árpát, tisztet és pörkölt gabonát, babot meg pörkölt lencsét. Továbbá mézet, vajat, juturót és tehénsajtot vittek eleségő Dávidnak és a vele levő népnek, mert ezt mondták, éhes, fáradt és szomjas lett a nép a pusztában. Now, as you read this, you might be saying, well, Jeremy, we don't see anything about age being talked about here. What are you, why are we reading this? Most azt hogy Jeremy, ebben semmi korral kapcsolatos nincsen. Miért olvastuk ezt föl? Well, here's the thing. To give you a little background, David, Csak egy kis hátteret adjak hozzá, he has been, he has uh, fled from his son Absalom. Dávid elmenekült a fia and his son is, and his son Absalom is like hot on his tail, but he escaped over the Jordan, and now he has come to this place, uh, Mahanaim. És Absalom üldözi őt, és elérkeztek erre a helyre, a ma, Mahanaimba. And here the men, David's men, they're weary. David is weary. És a Dávid emberei fáradtak. They're, Dávid maga fáradt. They're hungry. Éhesek. They're thirsty. Szomjasok. But now there's three men that come to help out. De jön három ember, akik segít. And the one man that I desire to point out to you is this man named Barzillai. És egy ember, akit ki akarok emelni, az Barzillai. Don't get it mixed up with Godzilla. ne, <laughs> Barzillai. But Barzillai, actually, if you turn now to the very next chapter, in chapter 19, ha a következő fejezethez lapoztok, a 19-es vers, in verse 32, we read this. És a 32-es vers, ezt olvassuk. It says, Now Barzillai was a very aged man, 80 years old, and he provided the king with supplies, and he stayed at Mahanaim, for he was a very rich man. Mm, okay, one second, igen öreg ember volt, 80 esztendős. Ő tartott el a királyt, amikor Mahanaimba lakott, mert igen tehetős ember volt. Okay, So this is very interesting, is that here we read that Barzillai, he is 80 years of age. Ez érdekes, mert olvassuk, hogy Barzillai 80 éves. And, and, but we see that here, David's men, David, they're weary, they're thirsty. Meg van Dávid emberei és Dávid, akik fáradtak, éhesekszom, és a... And Brasile, he could have come up with the excuse on why he was not going to go and help out David. És Brasile mondott volna kifogásolat, hogy miért nem megy, és miért nem segít Dávidnak. He could have said, are you kidding me? Me carry some beds? Mondhatta volna, hogy most viccelsz velem? Én zsákokat cipelni? Don't you know I'm old? Nem tudod, hogy öreg vagyok. I have a bad back. Rossz a hátam. I have arthritis in my feet. What? Arthritis. What's that? bocsánat, én nem vagyok szakértő. Reumás <laughs> a You, you'll get it, don't worry. Uh, <laughs> but, and you know, and he could have come up with excuse on why he was not going to be used, or why he would not bring beds and food to David. Tehát mindenféle kifogásokat találhatott, hogy miért nem fog ételt vinni Dávidnak. But he doesn't. And I always like this. I kind of, as I read this, I like the picture in my mind that here's this 80 year old man carrying these beds. ahogy ezt olvasom, hogy szeretem elképzelni a fejemben, 80 éves bácsi, és így uh, stipeli a and, and David goes over to him and says, oh, thank you, Barzillai. És David, oda megy hozzá, hogy oh, köszönöm, Barzillai. Oh, David, you sweet young man. oh, David, te aranyos fiatalember. I just wanted to help with what I can. Csak, csak segíteni akartam, ahogy tudtam. And this, this is all I have, but here you go, here's some beds, here's some food, here's some water. És azt adom, amit tudok, hogy itt egy kis ágy, But what's so amazing is that that is exactly what David needed. És ez annyira elképesztő, mert Dávidnak pont erre van and, and Barzillai was used was one of the three men that was used mightily to bring to comfort David, to uh, bring rest and food to him. és Barzilai egyike volt a három embernek, akik úgymond megnyugtatták Dávidot, és hogy, hogy pihenjen, és hoztak neki ételt. And I think, guys, that this is, uh, once again, a beautiful example for us that, you know, it doesn't matter our age. És ez megint egy remek példa arra, hogy a kor az nem számít. That God, He still desires to use us. Hogy Isten még mindig használni akar. And you, and you, you might say, oh, Jeremy, that doesn't seem like a big deal. Oh, ask David. It was a big deal és mondhatnátok, hogy hát Jeremy, ez nem olyan nagy dolog, és de kérdezzetek meg Dávidot, hogy ez tényleg nagy dolog volt. And guys, and here's the thing is that I, would, I, I pray in, uh, for our, ourselves and for our hearts. És én imádkozok értünk és a mi szíveinkért. See guys, let us understand that we serve one who is greater than David. Mert mi olyat szolgálunk, aki nagyobb, mint Dávid. We serve the Son of God, or the Son of David, Jesus Christ. Mi Isten fiát szolgáljuk Jézus And, and you know, and here's the thing is that we see what an example he was. És láthatjuk, hogy ő milyen példa volt. That, that, you know, that what a great example of just being used by God to bring comfort to David and his men. Hogy ő, Isten használta, hogy And as Brazil, as he was willing to be used, as he was willing to carry the beds, as he was willing to give the food. És hogy Barzila is képes volt az ágyat cipelni és az ételt adni. To bless his king. Hogy megáldja a királyát. I pray that we would desire to bless the King of Kings and Lord of Lords. Én azért imádkozom, hogy mi is azt szeretnénk, hogy a szolgáljuk a királyok királyt, az urak, urak urát. You know, and I pray that we would not just come up with the excuse. Hogy ne csak kifogásokat hozzunk. For some of us it might be I'm too young. Néhányunknak az, hogy túl fiatal. For us, others of us it might be oh, you know what? I'm too old. Valakinek az, hogy ó, én túl öreg vagyok. But please understand that no, that we let us not have that excuse, but let us just desire and say, Lord, you know what? Here I am in my that in the age that I'm in. És hogy ne ezt tegyük, hanem hogy mondjuk az, hogy Uram, itt vagyok, akármilyen idősen is. And I, I desire to you, that you use me as you see fit. És én azt szeretném, hogy te használnál engem, ahogy te a legjobbnak látod. And, and you know, because and, and I pray that like even going to you know towards the end of our lives or whatever it might be, that that would always be our heart that we just desire to serve the Lord all the way up to the end. És ez az imám, hogy, ha már nagyon közel járunk az életünk végéhez, akkor is ezt imádkozzuk, hogy Atyám használj engem, ahogy csak tudsz. And guys, not, not just here, so here we see Joshua, yes we see that he's advanced in age. És látjuk Józsuét, aki idős. We, we see here Barzillai, who is a man who is willing to be used by God. Itt van Barzillai, aki akit Isten használt. But then even when you take New Testament men, for instance, when you take Paul the Apostle. De vegyünk új szövetségi embereket, mint például Pál apostol. I mean, you talk about a man who, who served the Lord all the way, who did. He, he ran the race, he fought the good fight all the way to the end. Egy olyan emberről beszélünk, aki tényleg az urat szolgálta egész végig, megfutotta a versenyét, A versenyt? Igen, ja, a versenyt. And he uh, fought the fight. És ő megharcolta a harcot. And, and you know what, guys? I pray that, and we, and we see even as his last letter, as he's writing to Timothy. Még az utolsó levelében is, ahogy Timóteusnak írt. Here we see that there he is. He's encouraging him in his old age. Ő bátorítja őt az ő, idős korában. He knows that his life is going to be coming to an end. Tudja, hogy az élete hamarosan véget ér. But and, and it's actually believed that very shortly, within like weeks after he wrote the letter to Timothy, that he probably died. És nagyon hamar, pár héttel a levél írása után meg is halt. You know, it's believed that he was actually that he was actually um, you know beheaded. Shortly after he wrote this letter. Azt is, azt, azt is írják, hogy lefejezték, nem olyan, nem annyival utána. Yeah. And here's the thing, guys, is and I pray that that that would be our heart though. And I, I guarantee as as Paul as he wrote this encouraging letter to Timothy, you know, he he did it because he had such a love for the Lord. És ahogy tényleg Pál a Timóteusnak ezt a levelet, azért tette, mert annyira szerette az Urat. And I pray that yes, that even that, that would be our heart is that you know what I just want to stay strong in my faith. I want to stay strong in the Lord. I just want to serve the Lord all the way to the end. És én meghozom, hogy ez legyen a mi szívünkben, és hogy tényleg ö, szolgálni akarom az Urat, az Ural akarok lenni, és közelebb akarok kerülni hozzá. John, he was believed to be around 94 years old when he died. János, úgy hiszik, hogy olyan 94 éves volt, amikor and meghalt. He, and probably like in his late 80s, early 90s when he wrote Revelation, when God gave him Revelation. És a 80-as és a 90-es évei körül írta meg a jelenések könyvét. And, and you think about his life as well. Csak gondoljunk bele az ő életébe. That he was a man that that he just loved the Lord. Egy olyan ember volt, aki szerette az Urat. In fact, towards the end of his life, he would go to churches. és az élete vége felé elment gyülekezetekbe. And he would just he would just go up and his preaching was this just like love the Lord and love one another and then he would sit down. És a felment a pulpitusra, és annyit mondott, hogy szeresd az Urat, és szeressétek egymást. És utána leült. And people were thinking like he's going to give some great, you know, teaching. And that's the teaching that he gave. És az emberek azt gondolják, hogy nagyon mély tanítást fog adni, de Well, that's the beautiful part, is that we see that that is the greatest teaching, and that's what we need to do is love the Lord with all our heart, soul, mind, and strength, and love our neighbor as ourselves. És de ez a leg, legjobb tanítás az és nekünk is ezt kell tennünk, hogy szeretjük az Urat minden szívünkkel, lelkünkkel, és szeretjük egymást. But then once again, we see guys that he, uh, that he, there he was on Patmos, uh, and then that's where he wrote the wrote Revelation, and then he was most likely died in uh, Ephesus. Uh, which was the first place? Uh, Patmos. The uh, Island, that's where he wrote Revelation. Uh, Patmos szigetén írta meg a jelenéseket, és nem sokkal az, azután meghalt. Which is the second? Um, Ephesus. Yeah, Ephesus. And, uh, Ephesus. Yeah. And and so and so guys, I, my my heart in prayer is just as we look at as we see these men that our hearts would be encouraged. és azért imádkozok, hogy ahogy ránézünk ezekre az emberekre, a szívünk az, az felbátorodjon. Paul, once again, even like in uh, when he was writing Philemon, he said, you know, I, Paul, be aged. He, you know, he was living for the Lord even in his in his older age. És uh, Pál levele is Filemonnak, akkor is írja, hogy Pál én a megöregedett. And, akkor is szolgált az urat, amikor még ilyen idős volt. But what's so beautiful is that when we look at these men, de nagyon gyönyörű az az, amikor ránézünk ezekre az emberekre. We see how they finished their life. Látjuk, hogy hogyan ö, fejezték be. And they finished their life well. És ők jól fejezték. And that that is my heart's prayer for and for us that are younger, or, uh, you know, uh, that's my my prayer is that yeah that we have these examples and it's just like yes that's how I desire to live the rest of my life és, és azért imádkozom, hogy még fiataloknak is, hogy lássuk ezeket a példákat, és azt arra vágyjunk, hogy én is így akarom befejezni az életemet. Where my life is 100% completely the Lord's. Amikor az életem 100%-ban az Úré. You know, and and there's a couple modern day men that I'd like to share with you guys about. Van néhány modern um, férfi is, akit meg akarom most osztani. Um, that finished well akik jól fejezték be. You know, I find this interesting. Um, so one of one of the guys that I love to read, he passed away maybe like 20 years ago. És ez érdekes, mert az egyik férfi, akitől szeretnék olvasni, az olyan 20 éve hunyt el. And he wrote he wrote this. Ő ezt írta. He wrote, "Friend, barátom, time would not pass so slowly for some people." Az idő néhány embernek nem telik gyorsan. If they were living a life for God hogyha Istenért élnék az életüket. But my, how fast the time goes when you're serving him. De milyen gyorsan megy az idő, amikor őt szolgálod. When I began my last pastorate, amikor az utolsó pásztori munkámat kezdtem el, I was still a young man. Még fiatal ember voltam. And the 21 years slipped by. És az a 21 év csak elrepült. Suddenly I discovered I was an old man. Hirtelen rájöttem, hogy én öreg vagyok. And I was ready to retire. És készen álltam a nyugdíjra. But the most thrilling part about my ministry De a legizgalmasabb része a szolgálatomnak az However, has taken place since I retired. az akkor történt meg, amik miután nyugdíjba mentem. In my radio and conference ministry, I have seen more <laughs> results than at any time in my ministry. Az én rádió és konferencia szolgálatomban sokkal nagyobb eredményeket láttam, mint bármi máskor a szolgálatban. I have seen more of the hand of God Többször látom Isten kezét. And I have been more conscious of his leading than at any time of my life. És sokkal egyértelműbb volt Isten munkája, mint bármikor máskor az életemben. And he said, and I think Joshua felt the same way. És szerintem Józsué is így érzett. And how, I mean, how, how exciting that is to read that. Ez milyen, milyen izgalmas ezt that, that here's a man who he gave his whole life to serving the Lord, but he's like, man, it, it was the end of my life. The end of my life is where I'm seeing like these amazing results. I'm seeing where God is moving and working. És hogy végig szolgált az egész életét, de a, a szolgálata után voltak azok a dolgok, amikor ő sokkal jobban látta, hogy Isten munkálkodik. And once again, that's such a strong encouragement for me that yeah, that's how I desire to, to live my life. És ez annyira nagy bátorítás számunkra, hogy én is így akarom leélni az életet. And then the other gentleman obviously is Pastor Chuck Smith. És a másik férfi az Chuck Smith pastor. He wrote he wrote this about um about Joshua. Ő ezt írt a Józsuéról. He said, so the Lord said to Joshua, Tehát az Úr ezt mondta Józsuénak. You are old, advanced in years. Hogy te öreg vagy, és But there's still very much land that yet needs to be possessed. De még There's a lot of land that still needs to be possessed. még sok földet kell elfoglalni. God wasn't through with Joshua. Isten nem végzett Józsuéval. And today this can be said of some of us that we have much land yet to be possessed. És ezt ma azok másokról is mondhatjuk, akiknek még sok földet kell elfoglalni. None of us have taken all the spiritual territory that has been promised to us. egyikünk se foglalt el azt a lelki területet, amit nekünk megígértek. There are still strongholds that the enemy has in my flesh. Vannak még erődök, amik az ellenségé az and, testemben. And plans that God has yet to fulfill. És ö, olyan ö, tervek, olyan like tervek plans, amiket yeah. Isten még be akar, ö, meg akar valósítani. And as long as God gives my breath, és amíg Isten adja az én leheletemet, I intend to move forward in the Lord addig én előre akarok menni benne. Looking forward to what God will do in and through my life. Én várom, amit Isten fog tenni bennem és rajtam keresztül. God's retirement program is heaven. Isten nyugdíjprogramja az a menny. Not here on earth. Nem a földön. Don't quit because you're older. Ne hagyd abba, mert öregebb vagy. You are never too old to advance spiritually. Soha nem vagy elég Soha nem vagy túl öreg ahhoz, hogy a lelkileg It isn't time, yeah, it isn't time to hang it up until the Lord takes you home még nincs ideje annak, hogy felakaz a kabátodat, amíg az Úr nem, tett, nem vitt haza. And I love that. És én imádom ezt. And you know, and, and, and also now if you will just really quickly turn over to chapter 14. Hogyha most átlapozunk a 14-es fejezetre Józsuéban. Because it's funny, because we read about Caleb. Mert olvasunk Caleb. And now Caleb, who also is older. És ő is, aki idősebb volt. I want, I want to read what, what, the, what the Lord says to him in verses 6 through 15. El akarom olvasni, hogy mit mond neki az úr a 6-tól a 15-ösig. Júda fiai Gilgában Józsui elé járultak, és a Kenizi Káleb, Jefune fia ezt mondta neki. De tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad, Kár és Barneában. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az úr szolgája Kár és Barneából, hogy kénkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon így esküdött meg Mózes. Bizony, a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem, amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Most azért ad nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon. Hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagy városok, talán velem lesz az Úr, és kiúzom őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálénnak, Jefune fiának. Ezért lett Hebron a Kenizi Hálánnak, Jefune fiának az öröksége, mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael Istenét. Hebron neve azelőtt Kirját Alba volt. Alba volt a legnagyobb ember az anákok között. Azután béke lett az országban, nem volt háború. So it's interesting because in chapter 14 the Lord refers to Joshua as an old man. Ez érdekes, mert a 15 negyed 13. rész, 13. részben uh, Isten úgy uh, szólítja meg Józsuát, mint egy idős ember. But now Caleb, who is actually 85 years old. De itt van uh, Caleb, aki 85 <laughs> éves. Kind of we see like there's a different description about him. Itt egy kicsit más leírás van róla. You know, it's like he's as strong, you know, he is as strong as today as he was back with Moses. Ő ma is olyan erős, mint uh, amikor Mózessel volt. You know, and he and here he is, he's 85 years old, but he's asking for um, you know, for the mountains of Hebron, and that's actually where giants lived. és ő most 85 évesen a Hebron hegyeit ahol óriások éltek. And, and I find that so interesting because we see here this this man who that, that that's who he was. He was like, I'm just going, I'm going, I'm going, and I'm gonna keep going. embert, and Because remember, like all the other people, they were afraid of the giants. Mert a többi ember félt az óriásoktól. And when they spied out the land. Amikor ö, kikémlelték a földet. He didn't, he wasn't afraid of them. Ő nem félt. He was the one that came back to give good news. ő volt az, aki visszajött és jó hírt hozott. But you know, they took the news of the other guys instead. De a, a többi embernek a hírét And so now he, hallgatták And meg. so now it's kind of as though he can't wait to go take these guys on on his own at 85 years of age. És most úgy néz ki, hogy 85 évesen alig vár, hogy leverje ezeket az embereket. And, and you know, but and then also once again, Pastor Chuck Smith, he said this. És Chuck Smith Pastor ezt mondta. At the age of 85, 85 évesen, I pray that I will have the spirit of Caleb azért imádkozok, hogy a Caleb lelke legyen bennem. Now that I'm at his age. Most, hogy az ő korában vagyok. And, and here's the thing, is like one thing that I love about Pastor Chuck Smith. Amit nagyon szeretek Chuck Smith in fact, pastorban. Just so you guys know, this is uh, the Bible with his notes in it. Ez, csak hogy tudjátok, ez az, az a Biblia, amivel az ő jegyzetei vannak. And I bought this uh, like exactly one year before he passed away. Ezt pontosan egy évvel az, el, az eltávozása előtt vettem. And I, and I bought it because I kind of thought in my mind, you know what, there's probably going to be his last year. <laughs> És azért vettem el, mert úgy gondoltam, hogy ez szerintem az utolsó and I would, And I would love just to read his thoughts. and just get to know what, you know, just how he taught the word of God. És szeretném az ő jegyzeteid, és szeretném tudni, hogy ő hogyan tanította but, az úri igényét. But what I love also is how, not only in just seeing how he taught the word, but also in, it's, it cracks me up in seeing what he says here. És nem csak az, hogy hogyan tanította az igét, hanem egyszerűen megnevetett, amiket itt mond. Because this is exactly how he ended his life. Mert ő valóban így ö, fejezte be az életét. He, he just kept on going. Ő csak ment. He kept on serving the Lord. Csak, szolgálta, csak szolgálta az Urat. You know, faithfully serving the Lord. Hűségesen szolgálta. He, he literally almost died on the pulpit. Hát at ő, the pulpit. Ő majdnem szó szerint a pulpitusnál halt meg. And I remember like it was yesterday, his very last his very last Bible study. Úgy emlékszem, amit tegnap lett volna az utolsó Biblia órája. He, he came out, he had a uh, uh, uh, oxygen tank. Ő kijön, és egy ilyen oxigén tartálya He was carrying out, oxygen, uh, carrying out an oxygen tank to teach the Bible. Tehát ilyen oxigén tartályt cipelt ki, hogy tanítsa az igét. And he, and as he walked out, És hogy kisétált. like it was crazy. Like the church, they just like stood up and started like applauding. amikor így, odaért, akkor a gyülekezet felállt és megtapsolta. And he sat down. Leült. And he could tell he was like embarrassed that people were like clapping for him. És egyetemű volt, hogy kicsit úgy zavarban volt, hogy az emberek kapcsolnak and, neki. And he was just like, oh, bless you, bless you. <laughs> és akkor így, oh, és álljon benneteket, és álljon benneteket. And then he, and then his very last study that he taught was from Romans chapter 4. És az utolsó bibliórája a Róma negyedik fejezetéből And the title was Strong in Faith. És az volt a címe, hogy erős a hitben. That was his very last study. Ez volt az utolsó Biblia órája. Three days later, három nappal később, he, he died in his sleep. A, um, álmában meghalt. But you know, his son tells the story as he was passing away. De a fia elmesélte a történetet, ahogy That éppen elhunyt. He could kind of tell his breathing was getting a little different. Tehát, hogy, hogy meg tudtam mondani, hogy a légzése már kicsit fura. But right before he like passed away, he said, all right. De, de az előtt, hogy elvont volna, azt mondta, hogy jó, rendben van. And it was like, yes, he knew where he knew he was on his way to heaven. And guys, but that's the thing that's so encouraging to me. Is that we see that that that you know, here we have these men. We have we have men like uh, like Joshua, we have men like Barzillai, we have the New Testament men, we have modern day men. hogy ott volt ö, olyan emberek, mint Barzilá, Józsué, az új szövetségi emberek, vagy akár a modern világban That is they never, emberek. they never said, okay, akik soha nem mondták, hogy rendben uh, van. My, my time's up. Az időm lejárt. But they, they literally live for the Lord till their last breath. Hanem szó szerint az utolsó lélegzetükig szolgálták az Urat. You know, and I and and I my my heart and my prayer guys is this. És az a szívem és az imám. Is that that it would encourage us to say, you know what? There's no reason for me to make excuses. Hogy ez arra bátorítsa meg, hogy azt mondjuk, hogy nekem semmi okom nincs arra, hogy most kifogásokat hozzak. And, and once again, of course, today the emphasis has been more on the elderly. És bár ma a hangsúly az az idősebbeken volt. But no matter, I'm sure all of us in our minds we have an excuse. És biztos vagyok benne, hogy a fejében van egy kifogás. And, and, and my, my heart and my prayer for us is that we would say, you know what, Lord, I just give you my hands. És a, a szívemben legyen az, hogy atyám, én csak odadom a kezeimet. I give you to just use my hands as you see fit, as I minister to people. Csak kérek használd őket. ahogy te, te látod legjobbnak. Lord, just and if you if you feel like you're not eloquent of speech, Lord, I give you my mouth. És úgy érzed, hogy nem vagy elég, nem beszélsz elég szépen, akkor csak atyám, adom a számat. Just, just use me. Csak használj engem. Just use me as you see fit. For us that are elderly, we might have tons of excuses on why the Lord can't use me. Azon, akik idősek vagyunk, rengeteg okunk lehet arra, hogy Isten miért nem tud minket használni. But please understand that the, no, God desires to use us all the way to the end. De értsétek meg, hogy Isten használni akar minket egészen a And, and the beautiful part is that God's going to use us to minister to people that maybe other people can't minister to. és az Isten olyan emberek szolgálatára fog minket elhívni, akiknek más ember tud szolgálni. And so my prayer is that what we would do is go from excuse és azért or from excuses, a kifogásoktól, and that we would just say, Lord, és azt mondanám, hogy Uram, use me. Használj engem. Use me as you see fit. Használj engem úgy, ahogy te legjobbnak látod. And let's just see God do great and mighty things in our lives. És csak lássuk, hogy Isten hatalmas dolgokat végez az életünkben. Let's just see Him use us in ways that we never thought were possible hogy lássuk, hogy Isten használ minket úgy, hogy el sem képzelni. Let's allow him to do exceedingly abundantly above and beyond whatever we could ask or think. Csak várjuk őt, hogy majd sokkal többet végez, amit mi gondolni is bírunk. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I just thank you so much just for how you are faithful, Lord, to us. Atyám, köszönöm, hogy te hűséges vagy hozzánk. Lord, and a lot of times we might not be faithful, Lord, we might be flaky. But thank you, Lord, that you remain faithful. És hogy néha mi nem vagyunk hűségesek, és elég így eldőlünk, de Atyám, köszönöm, hogy Te akkor is hűséges vagy. And Lord, I just pray that you would just, um, Lord, just work and move in each and every one of us personally and, and individually, Lord. És arra hogy munkálkunk mindegyikünkben egyenként személyesen. Lord, you know us. You know us perfectly. And so, Lord, where we are weak, will you be our strength? És atyám, ahol, ahol mi gyengék vagyunk, kérlek, ott légy a mi erőnk. Lord, if there's fear in our hearts, Lord, if we're, eh, Lord, just may you take that fear away. Hogyha félelem van a szívünkben, csak kérlek, vedd el azt a félelmet. Lord, may you be our strong tower. Te légy a mi erős tornyunk. Lord, may, may you be our strong arm. Te légy erős karunk. And Lord, just that you, Lord, that we would recognize and realize that our strength is, is in you. Atyám, hogy rájöjjünk, hogy a mi erőnk az benned van. And so, Lord, just be with us this, Lord, with my brothers and sisters this week. És és velem héten. Lord, just uh, pray, Lord, that you would just uh, continue, Lord, just to, to move and work in, in their lives and in their hearts. Csak azért imádkozok, hogy tényleg folytasd a munkát az ő életükben és a szívükben. And so Lord, we just give you all glory, honor and praise. minden dicsőség és tisztelet. And Lord, we worship you and we love you and we praise you. Dicsőítünk téged, szeretünk téged és imádunk téged. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.